Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak izkutatzen ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Egunon guziari, gure bazterrak emankizun juntarat ongi etorri, donapaleun basena baren edo benafarroan ere ereiten den bezala, dugu gure geldi-aldia eman kizun eh, batzuentzat. Dona Paleu eh, edo Dona Paule, eh, funtsian dudak badira, Dona Paleu Tarek, Dona Paule ereite utela, Dona Paleu izen ofiziala dugu, Dona Paule hori behar bada jondoni Paulo elizatik tik heldu ote da, Eh, dudak batira, nondik keldu den dona paleuko izen hori, bo, kertzaile horiek eh, aipatzen ipatzen dituzte, biztan da, duela mila urte zituen eh, izenak, debatetik, Sanctus Pelaius, izeneko bat, aipatzen da, mila ehunta sant perai, izen hori bada ere, mila behiunta behoita bederatzean, sant pelai ere, hor mila lau ehun urte hori taraino, gero sant palai, bena hori, biarnes notario baten paperetan aurkitzen da, dona palaio izen hori, mila sehiunta behoita agertzen da. Bon, denak akorte emeiteko, benturaz, frantziako revoluzioniak eh, izena osoki aldatu zion, mon biduz hori emanez, mila zazpiunta lata noita hamairua, no? konvanzion denborako, beraz, izen emeite hori, eh, republikaren alde, bo, bestetan bezala duda zerbaitekin, jarri baitzen, eh, basen amareko, hiri hau, hiri nagusia ote da, Doni bane behar da ez dute hori maite, dona paleo, basen abarreko hiri nagusi, baba, ba, hori eh, zeurik egiten du, eh, Luis Amasei garen eh, erregeak, eta hori kapitala de notre royaume de Navarre erraiten du, Luis Amasei garenak, hori mm, mila zazpiuntala tanoita laueko azaruan, erabaki bat, agindu bat eh, egin baitzuen orduan eta utziat haranbeltzeko eh, eta donapaleon ziren uh, eh, John Doni Jakobeko bide ospitalen uh, akabantza bezala horxinatu zuen ospitalen nagusi bat donapaleon jarriz eta naturalki erantzion frantziako erregeak orduko hiriari gure erresumako, nafarroako erresumako hiri nagusi zela. Toinen egazi, etzen oino, aipatzen e, nagusi bezala. Bo, ez gira sartuko lehia hortan erramea baita biztanda egon goeunean, bi hiri horiek dutela nolazpeit e, hiri e, funtzione hori betetzen basen abaren. Horiekola, nundik heldu da dona paleo, bo, historiako ekertzailek argi dute, Nafarroako erresumako parte baitzen biztan da, basen abarre, eh, Nafarroako erregeak hori sortu zuela hiri berri bat bezala. Hiri berri izen hori, aurkitzen da, funtsian konpahatzen alda behar bada hori bastida Frantziako eskualdetan no, bastidak sortzen ziren bezalatxu, eh? eh? hiri uh, autonom ba, ba, bat pixka bat, jan behar baita, biztan da erdi aroan hor garruze edo garruze erreten duten bezala, zela hiri nagusia eta famatuena, espaldiko mendeetan. Hama bigarren mendean, beraz, mila eun urte horietan, sortu zen beraz, dona paule. Eta orduko donapale hori uh, eh, gotorleko bat zen. Uh, ezagutzen dugun hausitegiaren eh, uh, karrika hori, uh, Rue du Palais de Justiz, uh, karrika ertsi horren bi inguruetan kokatzen zen, azkenian uh, hiria, hor harresiak baziren, eta bizten da, jakina alde batetik hor uh, biduza dugula, handi hori, bazen alde batetik, defentsa bezala, eta harresiak uh, oaiko gambeta karrikako eskualde hori zilo eh, handi batzu egin zituzten, eh, hor eh, erreka handi artifizial bat bezala, gerizatzeko, biztan da, hor doko hiri guziak bezala, defentsa neuriak beti hartu behar baitziren. Gero, behar da, indartu zela dona paleu, eta Nafarroako erregeak, Carlos Bigarrenak, mila hiru egon eta eman zion, uh, eskubide importante bat. Monerak, uh, dirua hor egiten altzela, batre moner egiten den bezala frantzesa, eh, hori uh, luzaz, do Napoleon, beraz, eh, monera, do, txamponak egin ziren. Gero mila lau eunta, juten oita hamabian, beste uh, hamabosgarren mende ondagortan, hortan, uh, Nafarroako egegezen Jean Dalbret horrek feria batzuen baimena eman zion, hori ere, diru iturri importante bat zen herri batentzat eta beriziki hor nahiz garruzen egiten ziren feriak eta merkatu nagusiak hor bildotx eh, merkatu bat eh, neguko astezkenetan baimendu zen eta zaldi feria bat pasko astelehenian hor, paper batzuetan hori aurkitzen da. Eta pixkanaka Donapaleo eh, hiri importante bilakatu zen, eh? eh Frantziako iraultza denboran, eh, zazpionta oita hamar lagun bizi ziren hor, emeretzi garen mendea, izan da Donapaleon rentzat, handitze mende importante bat, hor. pentsa zazpi mila sortzi eunetarat pasatu baitzen, eta ja, mila sortzion talat noita hamekan, eh, mila, kasik, bi mila jendetarat heltzen zen, bi mila behatzion ta kondatzen dira orduan. Gero apaltze bat gertatu zen, eta duela jutan bat urte, mila behatzion ta berroita hamlauian, do Napoleon, mila zazpion ta bost bizi lagun bizi ziren, eta egungo eunean mila sortzi egun inguru hortan gira, alako estabilitatze bat, eh, donapaleoko ekonomia funtsian eman kizun hortan aipatu hartuko dugu, jakina, bestanda, hor laborantza mailan importantzia arrasandia hartu zuela, laborantza moderno baten eh, irinagusi bezala bilakatuz, hartu razitakoaren eh, edatze horrekin, Jean Errekar baten laguntzarekin, eh, lurberriko operatifaren sortzeak ere gauza heniz kambiatu zituen, Hotz, hiri nagusi bat dugu. Hiri horren bisita dugu. Eh, alde guztietarat pixka bat eginen eta lehenik uh, abiatuko gira hor hiriaren ezagutza zerbaiten egiterat. Aldian, eh, mikustar bilakatua den eh, Michel Etxeverri dugu gidari egon eh, Donapaleuko bisitan, hasiko dugun bisita hau, funtsian iaute egunean abiatu dugu, euri haize eta lanopian Donapaleu neguan, baina Donapaleu argiz betea eta biziz betea ikusiko dugu. Eh, euria, iaute eguna, dona gira ongira. Ha, eh, nego ez garen beltzian, baina eh, bon, eskualeriko basena barako ebri horrekin. Gurekin Michele Txeverri, zo, ez ere Donapaleon sortua hemen, Donapaleon aspaldian bizizira, eta bon, egun, abiatuko dugu Donapaleuko bo, ipamen hau, herriko etxe hunen inguruan hemen toki berezi batzian bezala da herriko etxe hau? Ba, herriko etxeak eh, oai dola zometurte antolatu du hau, et barne hau, et jendia hemen bitzen da, batzuetan eh, pesta otzeniteko eta hola, eta geho hemen berian, eta ingurua badira etxe zaharrak, aspaldiko etxe zaharrak, eta hauetan, eta hatxemiten eh, aldira, lehenoko lehenoko eh, eta salero ospen batzu eta aspaldien hemen direnak eta ah. eta ere eta e, lehenoko etxetaik eta geostik biziki antolatioa dinak hemen ageri den bezala eta ba, hemen gira pla, plaza tipi bat ezela arku batzu ez inguratua eh, or, eh, eta erriko etxea bera nunda hemen uh, sartzean edo gure burian gainean bai, gure gainean eh? <laughs> bon, erriko etxe hau erriko normal bezala da baina Eh, Don Apaleuk, bere historian izan du importantzia, etzen menturaz eh, toki eh, hemengo ontasun edo jabetza edo. Eh? Bai, eta herriko etxea hemen, nik beti hemen ezagutu dut, eta jo, oai eta e, bulego duzia gainean dira, eta handitu dituzte, eta kasu egin dute, ah. ka, kasu egin dute, eta atxigitziari hemengo eta etxe zeharrak eta kontserbatu dituzte eta bulego berriak eta untsa antolatuik eta zerria dituzte hor eta gero hor berien da ere eta e, Baxena Farroko eta museo eta derako erakustoki hori maluski etxe, etxalde hauk eta zaharra behitira ah. mementoan ez dena irekia Ba, urrute pertsona, ja, historia zale, ikertzale, horrek muntatu zuen uh, de Basu Navar deitzen zinak, eh? Bai, horrek zuen eta hainitz uh, eh, gauza bildu eta eh, hainitz uh, argazki eta beste bildu eta hor metatu eta metatzean bortxaz uh, ziren bazela zerbaititeko manera eta uh, somit urtez, idekik da, onore jendia ibitzen alda, baina ez, ez tropaka bisitatzen dute, zomeite, ino, edo erakus, e, ikusten aldira horometatioa diren gauza gehienak, et, enan, eta babanazka edo hola, ez, ez lehen hobezala, bezala, Eh, tropaka edo eh, erakus eh, laguntzaile batekin eta ez dute egiten al mementoan hori baina bada zerbait zerbe, zerbeiti dute ale berritze hori martxan ezartzeko ba, Dona Pareuko, eh, sede berri horietarik izan da, izanen da seurazere ondoko urteetan, hitz bat behar bada urruti behiti mediku uh, ikertzaile famatortaz ezautu duzu menturaz Bai, bai, eta mediku gisa eta ezautu dut eta, hemen uh, horrek du uh, kompostalako bide hori er, buruz izigarriko lana erabili, haserik biharnotik eta eh, ostibarra hartio hor eta erakutsiz eh, nola hemen eh, silbatareko eskolde hortan kugutzatzen zien eta bide bat behin egiago hortik jo, joiten zirela gazira buruz gero. Ba, kasik erraiten alda, arek egin duela, Santiagoko bide famatu horren omena eta hasi ah, zelaik etzen batere euh, baliatzen, kasik, bide hori, eh? Ez, etzen aixe baliatzen, eta... Etzen bideik ere, eh, Ez, eta ideki dituzte bide isa galdia zirenak edo kasik galdiak, eta ere, abanteil abantail bat bazuen, espainola mitzatzen mitzuen, eta behar bat ere bi, biharnesa, baina nizeu, hortaz, eta egiten zuen, eh, eh, izan da, ikertzen eta paper zahar hainitz ikertzen izan da, eta iruniako paperetan, zen eta donapaleuko historio, iruniako historiari lotua baita eta lehenako denboretan. Hori biztan da, nafarroako erresuma, hori biztan da. Eh? Bo, hemen eh, donapaleun gira, bo, erriko etxea, erriten alda, zentru hiri erdian bezala gira, hemen, eta... Bai, bai, hiri erdian da, eta hartako dute, beraz, hemen leku hau libratu, boska jendia eta eh, e, egiten e, e, edo zartzeko gizan, eta e, bulekoak dituzte, eta beherien ez da deusik gileko, maasina Ba, hiri nagusi eh, ezaugarri eh, batzu baditu, dana paleuk, ere eh. nahiz azken urteotan ikusi dira salaketa batzu, zerbitzu publiko batzu galtzen zirela, horren iz, EDF, e elektrika, bulego batzu joan dira, ben, hala ere ikusten da, hainitz, zerbitzu bat direla, hemen, dana eta... Bai, zerbitzuak bat dira, beraz, zerbitzu publikoak, gelditzen direnak hemen, ono, no? eta... Eta eskolak eman dezagun. Eskolak, eskolak guziak egunat eh, meki-meki bitzen ari dira, herritipietakoak eh, husten dira batzuetan eta huna jiten, baina eta kolegioa biztan da, errek, eta errekarrik astegi handiare hor da, eta hori denak eh, nahiz aizitzeko lugetan dire, baina beti dona paleuko kondu, eta bai. erranditakena da, dona paleu, zerbitzu eta azkampo, beste nazani jende huna jiten dira darik, estonatia dira, eta zenbat eh, magasina baden, eta zer magasina politak badiren Don Napoleon holako herri bat endako, zen eta bimila jendez guti da, eta e, jendek uste dute eh, este, fitxik estela Don Napoleon, baina haniz gauza hatxe dira, alde batetik seura zere, denetarik gugun bai gira, bai pauetik, bai bai onatik. Ekar, beraz, gizon euh, importante bat euh, izan dugula do Napoleon eta lainan ekonomiak eta euh, bizi iturriek dute bizi erazten do Napoleon naiz, ez den laurari laurantzatik bizi, komerzio gune bat, merkatu gune bat, biltoki bat, Nafarroako errekeak, kuntxean hola nahi zuen bezala, eh, ama hiru garen mendean, eh, ama bi garen mendea gerostik, eh, eta hola dugu donapaleu, eta kuntxean Michelek kondatzen daukun bezala. Euh, bai, eh, eskoletaz ari gira, hor, alere egan behar da, denbora batez, eh, bo, oiko eskolak aipatu hain zin, eh, horrek hemen izan zutela, importantzia handi bat hemen, eh? Dartez, kolegio famatu Bai, dartez hori emana izan zen, eta xe horrek, igintzuten, beraz, eta eh, esken nesken formatzeko eskola bat, denboa berian eta garriko itxenia izan zen eta mutikoen dako gauze bera laborantza eskola eta hain nitz oaiko gazte ezautzen, oaiko jendeak ezautzen dienak eta eskola mugimenduetan eta beste hor gaindi bastia dira denbora demora hartan eta geho baziren eta e, nihuna baziren lau eskola pribatu eta publikoak bestalde eta pribatuetan beraz bazen ere segurek ilantzera, eta jan dark eskola, eta etxeko par, betara maitek atxe izen zutena. Eta hoai... zaguna buru, eh? Hori eh, eh, luza zua izan da, mazazpi urte izan dugu buru, eta gero eh, etxeko parreko, etxeko par beti bizi da, eta hor dira motikoak eta neskeak goai, eta eh, priba, eh, eskola privatuekoak, eta aldiz errekar ikastegian dira, segarenetik eta terminala eta bete eza hartio iten dituzten eta gaztiak. Eta, bon, erra merda, lise d'artez izan zela hori niz, pixen erakasleik ona gira biak donapalean ere, lise d'artez hori, utan eta sortzian, eh, egin zenak eta errekar zelarik, emantzioten eh, izena. Eh, ba, dartez, eh, gelditu da geho eta nesken pentsionia gisa eta hor, hor eskolak klaseak hortik endo dituztelarik, errekar, errekar ikastegia berria egintzen, zen, beraz erran duzu bezala berroita eta hasi zen lehen biziko urtia, eta gehor ta hilanda, handitu joan da beti, eta gero eh, bakaloreaz eh, goitiko klaseak ere egon dira, garri gitzineko klaseak ere denak handira hoai, zentahan ingurietan diren eta e, etxe tipi batzu eta hutsa zirenak eta emekemiko bildu dira errekaren eta menperat eta hor, dituzte, beraz hoai e, seigarrenetik eta terminal, e, ba, BTS-eko denak hor dira hoai, denak bildu dira hor eta hor izi gerriko aintzinemen dira izan zen, doan apaleon, ba, kalorea basoa presentatzen hasi, hasi zelarik. Eh. Naiz, ah, arberatzekoa den uste dut, eh? sortzez eta eh, bizitzaz, Jean Erikar ah, pertsona ifamatua izan da, ah, lainan hemen, hemen Don Napoleon. Eh? Oareko zen, eta benen arberatzen bizi zen, ba, eta horrek zuen eh, hemen egin diren gauza gehienak horre ditu abia hazi. Eh, denboran eta biztan da lur berri aipatzia bera balio du mementoko, gero e, eskolak, eta gero klinika, klinika ere, hemen mediku tropa atzuekin, eta horiek bultzatu zuten, eta klinika hori, eta hoai ospitale deitzen dako, dako guna, hoai, eta beti bizi dena, xantzai zehagia dugu, hamerte gauzauk itia Napoleon berian. Eskola mailan, beraz, eh, Arront eta hemen hedatzen da, donapaleuko Paleoko importantzia, bizten da baxan guztiari eta inguruari, ez? Bai, hemen Ioldiko kantonamendu gehiena eta Dona Paleoko kantonamendu eta bihar ere, oai errekarrerat, iten dira, hain eskolier eta uh, eh, Dona jendetzea, nik uste doblatzen da egun guziez, eskolierak arribatzen direlarik, eta hemen eh, Don Napoleon berian eta diren haugak eh, badira ba, kanpoa egiten direnak ere, baina kanpotik egiten da hanitz eta izigarriko importantzia hartu du eskola, eh, eskolen ingurian Don Napoleuk, zenta Holako herritipi baten dako, bi, bi mila, mila sortzi egun bat jende dira, eta e, egun guziez mila eta berri bat edo hiru bat eta e, eskolier bat dira, jiten direnak horat. ki aipatzen du dugu mugimendua hemen uh, ikusten da egongo ez ere hemen karrikak eh, horiek autoek blokatzen dituztela eta egin izan behar dute inguru bat hor erritik pasatzeko dena, dena komplikatzen duena ez ha? Bai, hortaz, alimeleko kalabitak izan ziren denboran, eta ba, nien itzen hemen bizien izurru minan, eta denek ikusten ginoen, eta egun guziez, tenore bat ziotan, ezin pasatia zela, eta hirian, eta, azkenian egin zuten inguru hori eta uh, oai uh, bo uh, hinki bada, bada bilbeti, gehiago bada orduz, orduz eta garruzeko bidetik joan ditake, eh, joan ditake donienek gaziko bidea, donapaleuko kampuko aldetik, ona songa eta pasatu eta indute bazter bide bat, eta bo, eh, hortio iten dira, oai kamion eskolde hartak dilitazken kamion batzu, baina bakarrik dona, eh, eta donienek gazira buz eh, joiten direnak. Ba, eh, problema izan da, beti donapaleon hemen uh, Oai, erreten da frantzatzez, dezanklabe, oai, uh, toki nagusietarat urbitzeko euh, bide batzun egitea, badakit azparnerako bide hori biziki komplokatua zen lehen, bide bidasunera buruz dute bide nagusia ideki, nahiz siberoraino, orain, euh, ez den nahiz ez. Bai, eh, Don Napoleuti siberorat eh, ez da bide gaizto gaiztoa, eh, eta hori minutazina da, bide hori, eta ba, bana beste. Eh, hor haintzinamendu eh, gaitza izan dena, hor da eh, bidasunea buruz beden eta e-, egin duten hori largat, largoa da eta ezagutzen ez dutenek eta oai egiten dienak una eta egite dute, ah, ze, ze bide edera hauzin, oai, bide una, bide edera da eta salbu autopista naiz izan zuten bemento uh, eh, una xotik eh, egina hazi, oaren egin dio nume eta ipu izan zen bemento atez, eta binen autopista jato joan, joan zuen uh, grenetek naski, eta <laughs> jale uh, badugu bide posioa eta, eta jaino helzeko nan bestaldeat, saliseko uh, eskualdeat ere, bide pulita da, hogo iba, ba minutaz, uh, saliseat, helzen gira ere, hemen digaizea. Gure bazterrak emankizunean egun eh, Dona Paleun eh, gila, basen Marreko hiri nagusi hontan. Michele Txeverri dugula gitarri Dona Paleuko bizia hiri oditik eh, ipatzen ari gila. bada beste puntu bat ere, hemen uh, hiri uh, importante guziek bezala, funtsian inguruko herriak iesten bezala dira, eta aski iringari ez dakit hori hitza denez, bina donopaleopko mugak ez dira aize ikusten, eh, aipatzen ginen eman dezagon eh, jean henri Lizio hori, ez da donopaleon azkenean. Ez, hemengo Hemengo lantegi eta eskola importantenak eta klinika hori, baina beste guztiak, eta hor aizitzen egin dira hainitz, eta aizitze joan da biziki goiti horren gatik, eta bestalde, bestalde, eta eh, merkatu etxe horiek joiteik eh, eba hanin dira, eh, lur berik berak leku handu salbu marasina hemen dana pale ondu, eta geho ingurian eh, handitu diren herriak dira onaso eta onaso amendu zea buruz, beste parteate bitina, beste partetik huare eta handitu da azkarki eta lehenetak handitu zena onaso batean handitu zena eh, behaskane izan zen ere eta memento batez garruze donapaleo dona kilan zen, baina hoai eh, garruzen ere bada jende gehiago lehen baino eta minan garruze behes da hoai. Seski, ba ipatu behar da, aventura <laughs> berezi hori. Uh, eh, bon, historia ipatuko dugu bestalde, eh? garruze izan da eh, erdiaroko hiria, donapaleo gero eh, komertzioak eh, sortu duen hiri importantea da, eta handitzeko nahi boskatu zuten lotzia uh, garruze eta beraz donapaleo no, nola zori egintzen? Ba, uste dut, uh, ono, jimberian itzen orduan, eta baina nenuen sobera ezagutzen, eta hemengo mohi mendia. Garruzen behien uste dut eta elgarren artean harreman txarra zituztela partido politiko ez da gezea erran behar den edo erriko jantxoek <laughs> nola erran behar den ez da hori eta kalapita horien ondo eh, erditik azkenian eta e, eh, dona paleukilan eta eh, batu ziren urteak eta urteak egon hola, eta geho eh, hamar bat urte berriz eta berriz eh, behestia galdegin zuten eta erreusitu dute, eta hoai eh, berriz behest dira. Biztanda garruze bere historia bat duela eta hango jendek, orduko jendek ez zutela onartu eta herrian erdiak edo behar bat gehiagok ere, eh, eta kontseilioan hartia izan zen, eh, deliberoa, garruzen, eh, garruzen, donapaleon sartzeko, eta etzen jenden gustukoa izan ez gasuri. Gubiak ez begira donapaleokoak, behar bat, librokiak omintzatzen algira, <laughs> eta beraz, etzena jelosia zerbait behar da, garruze eta donapaleon hartian edo? Bai, garruze zen, le, Ostio Nafarroko erresuma aipatu ditugu, denbora hartan garruzen zen uh, hemengo hiri nagusia bezala garruzera jintziren hor eta Frantziak eh, bere mugak egin zituelarik eta na, Nafarroko erreinuan bizi eta jende handi horiek eta garruzera joan ziren bizitzera tan egin zituzten bere etxe luze famatu horiek eh, garruzeko karikaren buruti ikusten dienak eta beraz eh, garruzek gaitzeko fama zuen eh, eta Nafarroako erresuman eta geho eta eh, donapoleo jaunditzen hasi zen eh, trenbidea ipatu gintzen donapoleo da eno ikusi ditut donapoleoko kariketan kariketan kentzen eta donapoleoko eta donapoleo da trena arribatzeko gintzire dalik eta obrak Eta orduan Don napoleo hasi zen jaunditzen eh, eta jaunditzen eta gero azkenian hemen eh, hemen kokatu da jendia gehiago. Eta hemen da marasinak eta horiek denakunat gindira. merkatu eguna. E, ostiraletan duzu garruzen merkatu, kantu ramantu hori, ez da oikoa, eh? Bai. Oi, andona bita, bai? Oai, dona paleon da ostiare guziez, baina nik ezagutu dut eh, aldizka egiten zuten denbora, e, memento bataz egiten zuten, eta garruzen bere eguna, eta dona paleon hamo ostetik zemakarik. Eta gero garruzek... Eh, utzi zuen eta merkatu horren egitea, marasinarik eta ez izan ki eta jendiaz bitzen eta alaxe biltzen, eta jo hemen merkatu lekiak indi laike, behostion errekar aipatzen hori ere Don Napoleon egin zen, merkatu eh, estalia, eta hor animaleko movimendua izan da, urtiak eta urtiak eta eman, eman du, hori eh, ez da gauza handi gehiago, baina eta merkatuak, merkatuak importantzia gaitza ukan du Don Napoleon, memento bat ez eta orduan garruzak bere feira atxiki du bainan eta gaineatikoak, eh, gaineatikoak eh, donapalore jindira. Eta laborantza ipatzen baitugu, bada beste gauza bat ere hemen eh, laborantzarako tresnak, ma nahi bada donapalun eta ingurian, eh? saltuki eta konkurentzia da enitzekin, zebra ere Bai, bai, eta nahi etutzu laborantzeko tresnak egosi, <laughs> hemen ite duzu donapaleuko ingurua, eta Donapale unberian denik uh, ez dakit badenetze, eta uh, eh, ba, ba, ba, baino bada ba, naski oino. beste naz, eta uh, e, bidean bazter, berian etxe manen ditutzu, ni uste eskolegian diren markaguziak, eta den, denak dimitira emeki emeki guna haino, eta batzu beste herrietaik eta jinik eta hemen kokatia dira, eta bai, bai bai garruze, eta bai uh, Donapale beha eskane eta denetan, eta denetan kukatu dira, emeki emeki maasinak bezala, eta tre, e, eh, biztanda, la orantzeko tresnek gaitzeko importantzia ukandutela hemen dona eta haniz denboraz eta motokultur bazko behar ez deitzen zen hoa izan zen eta Renault markaak ilan eta e, e, saldu zituenak gehienak eta geho, eta horren inguruan ere beste eskolde guzietan ba, sortu dira geho, eta biziki fite eta hoin ore bizi dira gehienak. Ba, zenta gauza bat ageri dena da laborantzako ekonomiaren historiari behatuz, non apaleo nagusi da, hemen dudari gabe laborantza moderno batena Ah, gero, ahtoaren importantziarekin hori, donapaleo, ez da dudariko, nausi dela. Eh? Oino, ala, alda? bai, don, herrian itzulikatzen dira horiek, e, eh, e, eh, ingurietako herrian dira, ba, bizten da, lujak, eta Dona Paleu berako idu, eta bere problema handienetarik bat, ez dira, lujik ez duela handitzeko. biziki lur guti du eta laborarik ez dakien aski baino da gelditzen hori eta ez, ez du lurrik, eh, behar bezalako lurrik zabaltzeko eta bere herria eta inan eta inguru goteko laborantza da, egan duzu bezala ahtoa, ahtoaren eta geho hor gehitzeko ukaldia eman duena, eta e, e, zera da, ahto, hasitako ahto horrek ilan, dirua sartu dela enitzetxetan, eta horrek aberastasun bat eman du, amikuzeko lujaldeari. duzu Ola xangrinatzeko Zuzetik ez duzu Harra postu manzautan Zu aurrek dakizu Henen igarrororen Zuzetaz irazun osarik elorri gaberi zuola penaturik urriki baitut nik Plazer duzu naduzu eginen ikarik Zer duzu, na duzu, eginen intari ostiraletan uh, eh, dugu garruzen edo garruzen erriten den bezala merkatu. Eh, bi hiriak lehian egon dira luzaz, eh, kasko gain hortan beraz ginuela garruze eta behereko parte hortan. Donapaleo, eranda, behar da ere bi herriek bat egin zuten, baina referantun bat egin zuten, eh, doela eta hamar bat urte behesiki, behesi zirela ere Donapaleo eta garruze. Bon, ala ere, Garrusek eh, zuen ospe hori galdu duela, dona paleok dituela zerbitzu guziak eta ekonomiaren kudeantzak bildu, eran behar da, ne, hor gabe Garruzen, biztanda. Eta beraz hori ikusten dugu biztanda egun ere, gure bazterrak emankizun hontan Michel Txeverik hori biztanda, agertzen dauko, eh, eta dona paleo biztan da, burgesia, ekonomiak sortu burgesia baten eh, egoitza ere bilakatu da, familia handi batzu, bidan ikusiko bezala, doi bat eh, desagertu direla hala ere, zerbitzu eta publiko hainitz, hor, gon baitira dona paleon. Bon, dona paleo euh, ikusten dugu beraz hemen euh, komerzio gune handi bat da, eh, uh, ah, funtsian, bon, ba, sena barra epatzeko, eh, negazi, euh, ba, igorri eta azkenian dona paleo ditugu irin, irin eh. hemen duela behoi bat urte, ba, ziren familia handi batzu, hor, Marta Buru, ba, gerrazak familiak, eta jendeak aski aberatsak zirenak, uh, ondibatzu batzu ere bazituzten, oialeriak eta horik. Horik denak kanbiatzen ari dira, ez, Michela? Bai, horiek eh, gehienak eh, gelditia dira, oai eh, segidaik ez dute hartu haurek, eta horien orde, jenda ba, hainitz banko eta soantza beste hainitzetan, beste hainitzen lekutan bezala, harritzeko da, hemen doan apalentzoma ba, banko bat diren, eta asoantzak, ba, nire uste baitu denetaik, denak hemen, eta hori hartu dutean izleku, eta gero, eta oaiko, oaiko marasina berri batzu, oaiko modako, modako marasina berri batzu, eta arruetu dira, emeki emeki horiek hartu dute, familia zaharrek saldu dituzten, eta bere, bere marasinak edo etxaldiak, etxeak eta apartamendiak eta denak, denak ustu bituzte anitzetan. Europareuko historiari interesatzen direnek, eta hemen gore ostatu famatu bat zuheri ere, bat dira, eh? plaza hortan dendar famatu izan da, ostatu famatu bat, bai, etxi dena, <laughs> benan bada ere hemen ostatu eta horakoik. Eh? Bai, eta ostatu hori, aipatu zuen hori untsa autu, urtiak ego miniz ni hor, eta bezero isa, eta etxi zen egun batez hori, hori eh? gozemiak zuelakon hor e, eh, gelitu nahi, eta hoa ez da gehi oztatu horiek hori lekuan, baina badira jale, oztatu, bospasei oztatu, ontsa itzulikatzen direnak goi, Baina batzuk uh, hotelare bat dute, bizpairuak, eta uh, äh, ahont bakarrik oztatu egiten direnak uh, dira, eta Eh, hemen berian, eh, gugin lekean, eh, eh, beste eh, eh, kanbiatu da, et, et, et, nik lehen edo zautu eta zerek saldu dute, eta eh, hau denak eta berriak dira, hemen hoi eh, egiten dute goditan jateko fast food hortaik edo saltzen zomet ost, ostatuk, edatekoz bestalde, hartu bitira edatekoakin bakarrik, ez dakela bizi gehiago. Gero, ekipamenduetan, epatu eh, behar da, bon, klinika, famatu hori, eh, sokorri izena da uste dut, eh? bai, eta hori klinika privatu zena, baionako ospitalearekin hori ustartua da uste dut, ez? Bai, hor, animaleko borroka erabili dute, eta sokorri, e, galtzetan zen zonbait orte hauetan, eta eh, oaiko hau zapezak, funtsian hori zuen, bere buru hausteik handiena, berak, eh, berak ziona, zer jaunak, eta animaleko borruka ibili du, eta azkinean ere usitu du, Dona, Baionako ospitalia, ospitaliaren menpe jartzia, Eta hoai, eh, handik heldu dira eh, medikoak eh, hastean bi edo hiruetan edo espezialista, espezialista gehienak, hemen gobeiko medikoak hemen bizi direnak ere badira behaz, zebestalde hori ikilan lanien hartzen direnak, biztan da. Eta hoai, iuriz, behiz abiatze bada, aipatu izan zen klinika behia egitea, baina dirua falta bitzen, oino? eta ospitalearen menpe sartu direlarik, eh, hor arrastatu dute, gaitzeko fresak egiten, egiten hasten dira orai eh, eta ospitale hortan, eta ba, zehur badira eh, behar diren espezialistak eta eta xirergientak eta dena denetari bada. Zerbitzu, zerbitzu handi bada, bizten da, behar beharrezkoa zen. Zer eta beste nez hemen ospitale handiak, jo merda bayonat edo oloronerat azken jane. Bai. Ziki urron, eh? Oloron edo paue. Ah edo baiona, eta hartako du, du salbatu, eta denetari berroita amak kilometra bine egio beita eta hemen inguru huntan herri txipi hain da, eta eman dezaun uh, eh, hori kilometretan da salise, han ere baziren, uh, ...hospitale edo klinika txipiak eta denak etxia dira ere... eta hango jendiare, oai hunateldu da, eta jo, hurbilen ni nik uste oino da, hemen, eta ortese, eta hane ez dakit <laughs> iraunen dinez luzaz, pauete biziki hurbil bidira haike, eta Eraz, hemen, eh, geho bestena, eh, helikopteraz edo joiten dira, eri handiak, bai honarat, eh, gehienetan bai honarat, eta inguru hortat, eh, bai, et, eh, hor baita hautea bai honarat, inguru hoitan. Hortzen gira, hortzen hemen ezaguna, etxi, behar izan zuten, aurkeiteko klinika bat, eta historio bai, bai. triste bat engatik, eh, eta... Ez eski, gura dena poleuratik agia haute, oai, haura eta e, eh, eh, aurkeiteko txistima hori, beraz, lehen hauko modan eran itaken bezala, emaztiak laguntzarik, deus laguntzarik gabe, bere hau haukiteko gizan, eta hemen ezagia haute, hori, eta be, horrek ere ekertzen du hauruk itegi isago, eta zenta ez bali madi eh, hiru honetan eta olako zeet heltzen, eh, iriskoa da beti esteko hori ere, eta e, eh, unat eta siberotik edo kampaina bazter horietarik egiten diren jendek eta hemen sartzia fiteina da, aldiz baiona jo mehar bali da, behar da horren baina egiago, hemen dik, eta hango hau iteko, eta kasu hoitan eta eri handietan eta ere, hemen eh, aixe da klinikera teltzia. Eh, bon, eta eh, horrek, horrek antel handia miten du, dena dakiten bezala, bai bihotzeko, bai buru, buru hoste, buruko zerak eta egiten dilararik. Eh, importanta da, fite, o, hamar minuta horren orde matez, eta heltzia behar den lekurata. Eseletxe berirekin eh, gira, Donapaleuko itzulia egiten eta ekipamendu frango bat ditu. Donapaleuko horrek ematen dio dudari gabe indar handi bat hor diendea eh, biltzeko, eta zerbitzuek, eh, <laughs> zerbitzuak baitira, beharrezkoak biziaren zat, eta alde guztietarik, eta hori dugu, da ekipamendu horien inguruan ere aipatzen. ikusi uh, gite hori nolazpeit azpeit uh, ere egiten den bezala. Hor bat eh, hemen aspaldien bada pisina bat, ere, eta bada ere klub hipik bat hori eh, gutitan ikusten dela, eh? Da. Bai, hori biak bizidira bat aspaldiko pisina zautu dut eta hona uh, jimberian behaz egime Eta hori uh, zaharkitu da puska bat eta iuriz uh, dute mementoan Eh, nahi somite nahi lukete bat bedean ideki eta eh, ez galtzeko lehenago egin den eh, lana. Hoi, joan den duela bi urteko uholdehe haietan sehatu zen eta pizina bera ez, baina inguruziak eta, eta alimeleko gastuak beharitazkein berri hala egiteko, eta mementoan eh, aipatzen dute hor, eta e, eh, e, eh, mengo mera duziek, gelgerren artian, e, berritu, berritze egitea izan dara, zeuratze hobe, hobeena, baina hoi ez dut garantitzen, mementoan nik hala entzutia dute bakerrik Eta geho, zaldi xuri, zaldi xuri hor, eta hemengo zaldi askuntza izan da beti, eta lehenago ziren pestetan Eh, zaldi lasterkak ere bat ziren, pestetako hemen, eta e, inguru jota mazen, eta e, beraz, e, zaldi, zaldi inguruan, e, eta gaztek adineko jendek, eta zaldizkoak e, formatzeko bada, bazen eta bada ono beti. Gero, urtean behin egiten dute pesta bat, jende buska bat egiten da hor dira, mainan, erran behar ez dela, biztanda kostaldeko horiek eta bezala, ez da pisina eta ura ipatzen baituko, egan gauza bat, hemen eh, Donapaleo eh, sola bat ean dela, eh? geologoek eh, Donapaleoko brei hori erritute, dute, formakuntza berezi bat omen da geologian, mainan bada ur bat, ibai bat, hemen erreka baino gehiago, aski ura handia dena, biduza famatu hori, piskat herriko mugak ere egiten dituenak, ez? da. Bai hemen eh, eskualde batetarik sartzean horrek egiten duan muga, eta gero Gero ba, eskanen ere pasten da, beraz eta geho oztibagea buruz. Nen geho bada beste atere, hor, ona horrek ilan egiten duena, eta hemen et e, deitzen dute... Ez da biduza hori da... Beste eh, partian da hori, eh? Hori, ajoa hori, aran, aran nire Ba, eta beste izen bat egu ziur eta hantzia otu hain. Ba, edo iholdiare baute beste izen bat. Iholditik abiatzen baita. Eta... Eh, hori, hori egiten du junta, onaso eta beste partea onaso eta garruzuko eskualdea, hori egiten du junta guti edaski. Eta horan ingurian dira, behaz, eh, dona, dona eh, bi, bi eta ze, erreka horiek hemen elgarreta atzen dira eta horrek egin zuen uh, uhaste eta ma, desmasiak horrek egin zuen biak, biak esatu ziren egun hartan. Eski, urak egan nahi du, hilera batzu bat zirela, sobra zere demora, no? Eh? Bai, hemen eh, Don Napoleoko erdi erdian beria, bada minoteria deitzen denet etxe bat, hoi, no? Eh, luzaz burde familiak e, e, e, ibili duena, eta orai apartamendoak gina dira hor ere, eta saldua da hori ere, eta hor, hor agri da, ura eta geldi azten zutela, eta hor, eta nasa gizakoa bazela, hor, eihirak, eta gehor gurago ere, badira, eihirak nun nahi, hor, eh, hortik eh, askanea buruz, eta eh, badira, bide, bi, ur pasatu zikusten dira nun nahi, eta ur biziki, biziki baliatua zen, eta bere, E, udan seuraz ere urberak egiten mitzuen eihera andana baten eta ibila azteko indaja. bukatzen maituko, egan nahi du, againtza berezirik izan den nahik hemen, ala? Bo, lehen uh, gazteago nintzelarik, uh, entxeatu izan dobanik eh, ere baziren amorinak, emere, oa iztagi hio amorinik, eta behar da, hamar bat kilometretara joan kasik eta amorreina atxemiteko zen eta urore zikindu dira eta e, sartu da ahin eta beste eta basa, basa bat zutzinen zirenak eta jendek ziusten amaite eta hori denek egiten dute, eta ur horik, eta eh, ez, dutela gehiago harrenik, jo behar da erran egia ere, udan ur horik uh, hilak bezala dira, eh, jende ura hartzen mitute, dako eta hau eta hua, eta zikinak ere haniz horat egiten dira, eta jola jausten dira, eta urguti delakoan zik, e, e, e, itotzen dira, zehurazte eta hongo ahinak, ez, ez da gehiago deuskazik, eta ahinik ikusten gure, mengo gure uretan oai. Eski, badakit, amikusen gure egin dira, eh, hain zira dola putzu artifizial batzu gura biltzeko hartu handako, Eski? Bai, eh, hori gabe, zen hartu hazitako ostiona ipatu duguna, egiten halko zen ta, Eh, hori txiki dute eh, aski ur eh, urte normal batean bederen aktua hasitako aktua eta abiazteko inguru guzian badira herri gehienetan oai bat edo beste hola txigiek izan direnak eta bina biduza ikusten duzularik eta hemen dona paleon eh, agor ilan eta, eta bu, bu ilan eh, eh, beldur du e, noiz hartio errek hori eta bizi izanen den amestetela eno jausten da eta ur siorta siorta atzoa zegeztitu ekartzen jende ekartzen mitute eta hortik ere ez dute bakarrik darako putzu hori eta ureztatze problema horiek eta ur kalitate hori eri buruz zerbait gogoeta eginda hemen, ala, kanbiatzen da pixka bat, ala, hartu ustu hartu gutitxako egiten dela, ere, alere inguru gotan. Bai. Pixka bat, binen, eta uraren dako, e, edateko ura lehen, eta beste joio zohtarik hartzen e, mitzen, hemen txedo Napoleon txartzia merian, nena, ez, oa iztugu ura gehiago hortik, eta E, biharneko eskualdeko gab, e, gab hori eta bateko ura hartzen da, eta e, herria, otterri bat deitzen den herri inguru hortan, eta handik uh, ura akertzen dute uh, urte guzien aixe zen, eta animaleko urrak egin behar izan ziren, biztan da, unaino ura akertzeko handik unaino, benen, eta ez dugu beldurrik, are uri gabe gelditzia lehen herriskatzen eskatzen bezala, eta hemengo errikatxipi hortan, eta argunt, argunt jausten mitzen, eta eh, jausten baino gehiago, zikintzen ere zen, eta eh, pozoinako gata erortzen mitira, eta hartotan edo landetan ezagir diren pozoinak, eta gainateko guziak ere. Horra, egon eh, abiatu dugu, beraz, dona paleoko bisita, Michel berri guztiz eskertu behar dugu eh, hor urtea initz erakasleekon eh, eta ezagutza berezi bat baitu biztan da Dona Paleuz eta mm, segituko dugu, jarraituko dugu gure bide hau, ondoko emankzunetan eskerrak beraz eh, zinez eh, bihotzitik Micheli eta bo, zueri ere entzuleak, eh? gurekin arotxarra balin bazen ere Dona Paleuko ekin baitugu izan untza eta bestali arte Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten Orduan azten bainaiz izkutukoa Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Ikusten. gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat.